Exercice 5. Noke beklan. Ne ket sur. En droyat ker. Kousket mat meus. Evi gwellet. Ne gomzit ki kals. Neus ke kin. Ranken neus chom. Azahat patates. Ne evit ki zeh. Evi mon kuit. mat kaer. E pa nonz zon euret. Bepeus. La kapour. Exercice 6. Atakan. E Hon. Emon. Venk. Venkje. Pip. Begemen. Pult. Pult. Meskol? skol. Trewar. Skwem. Dip. Yont. Schist. Dup.